aka kanya ni rwanyu rero kugira ngo tubwire aya n'ayandi makuru yabaye aho mubaye aho mukorera aho twibaza ko iyo amakuru nk'ayo amenyekanye bifasha abashikiwe n'ayo makuru reka mbere n'igihugu cyose rero murashobora kuduhamagara ku matelefone musanzwe mumenyereye nayo akaba ari mirongo irindwi na zibiri mirongo irindwi na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri cyangwa mirongo irindwi na zibiri mirongo irindwi na zitanu mirongo irindwi na zitatu mirongo irindwi na zitanu hakaba rero na za telefone bita ngendanwa eh, canke mobile ni ukuvuga mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu iyo mbere ikaba ari na whatsapp mahoro amahoro ah, neza karibu ku isanganiro genda umuntu wo mu muyinga aha muyinga alo alo agatelefoni kamukundi ariko twumvise ijwi ntitwashoboye kumenya ijwi nakoye izina ry'iwe kambere naduhamagaye ari ubundi munywanyi ku murongo Halo? Halo? alo mugerageze mushemwo utuyinite musanga ari utuyinite tutariko turakwira neza kugira ngo mushobore gusohora icimbiro canyu canke mushobora kuba ashobora kuba amatelefone adafata neza aho muherereye mubanza mukaraba yuko amatelefone ah, afata neza kugira ngo mushobore gusigira icyumviro cyanyu mutubwire aho iwanyu amakuru atamenyekanye canke ashobora kuba yashikijwe umugabo kubera ushobora kuba warayabonye canke warayabariwe neza ukagira uti aya ntibashikirije nkuko vyateza kugenda ukatubwira ukuntu byagenze. ikiganiro na iwanyu havugwa make kuri radiyo isanganiro amakuru tutamenye muri irindwi turangije turazi ko twashirije amakuru atari makeya ariko ushobora usanga hari ayaducitse rero n'akanya tubaha mwebwe aho muherereye mu makaritiye ku mitumba eh, canke ngaho mu kazi iwanyu ibi amakuru yabaye tutashoboye kumenya akanya n'igwanyu ngaha kuri radiyo isanganiro turi ngaho kugira tubakire turi ngaho ku bwanyu jeni yanje muhinga bw'ivyuma na Rwinda Skirombo kuri mikro turi ngaho ku bwanyu umunywanyi ku murongo alo alo alo aya agatelefone nawe nyine kariko karamukundira uwundi munywanyi ku murongo alo amahoro ni amahoro aho muherereye muri bande karenzo bosco eh, aha ku mutumba w'abayumbu eh, aha uh, mutumba turi muri komine bukazazini dushimye kwivuga akazina bagomba batubwire ku kibazo cy'ubutungane byifashe gute urumva ubutungane bwo muri sentare bukirasati kweri n'ubuntu twikeka ko bwoba bugira ibiturire mubibwirwa iki hari umuntu yagiye kuburanya umupfakazi ubu ni muramukazi w'uwo mupfakazi mhm. agomba kumwirukana mhm. umupfakazi aramutsinda mm. haciye imyaka itatu mm-hmm. umwe muramukazi wacu asubira muri sentare bukirasate ariko arinze kugurisha ubwatsi itongo mm-hmm. hanyuma rero iryo tongo yego iryo tongo arigurishije itagiye gutweka yuko abagigiturire mm-hmm. yaciye abajiji babiri burira baca bajya kuri wa mupfakazi ku mwaka wa mutsindo mm. wa mutsindo baca n'ibukirasazi wa mupfakazi arabandanya kujya kubaka umutsindo wabo kuko atarazi bagiye kugira hanyuma yagiye yumva bamutuma kati ingo tugusomere waratsindwe waratsinzwe mm. hanyuma rero wa mupfakazi araguma yaka uwo mutsindo aguma yaka umutsindo barahava barawumusubiza mm. none ubu ikintu kihari rero kuri uwo mupfakazi hake haba ibintu bidasanzwe tutari tumenyereye umukuru w'umutumwa yaciye afata amuhiga n'ubuhiri aromora wa mupakazi n'ako kana yari yasigaranywe n'umugabo wiwe mm. none uwo mupfakazi yarangaye n'ako kana ntikaciga aho ni ku mutumba witwa ngo iki umutumba wa kibuye komine bukirasazi eh. agatimbira muringa rero ubu agowe n'ingene yoronka udufaranga two kunguruza igitegano umuntu ntawe nikora karuhariwe none ego ntihashobora kuba e, e, yaratsinzwe ngira ngo barasuye kubumviriza ubwo murabizi neza ukuntu urubanza rwagenze kuva mu ntango gushika aho urugeze ingorane ni uko haciye imyaka itatu ntibunguruze mbwa bagaca bagenda muri iyo sentara ari uko baza kurya ubwatsi n'ubu basubiye kurya ubundi kugira babandanye nyene bamwomora bamwomora kandi uwo mwana nawe akeneye kubaho none iyo umuntu agomba nkukunguruza urubanza akabona ataburyo afise bwo kwiyunguruza canke kwandikisha urubanza ntiyo kwikora kutwa tunze eh, oya mugabo urumva uwo muramukazi we ko yoba yagurisha iryo tongo kugira aje gutanga muri sentare isubiremo urubanza mugabo ntimwabibonye ko bayatanze ayo mafaranga ntabyo twabonye mugabo twabyikeze kuko arinze kugurisha itongo bigaca bisubira bikubururwa haciye imyaka itatu alo ah, agatelefone karamucikanya ariko twumvise ikibazo aho kiri uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo oya akaradiyo mugashire kure canke mukazimye alo ndabumva mugano ubundi ka amajwi arasamira nteza tumvikane neza ikwire none rero nasaba yuko yego hariho umumotari waha mu murambi mm. yigira i niwe yabahetse abo bantu niwe yotubwira inkuru imwe imukwayo nyine tubasaba uti wewe rero byogenda gute ikintu urasaba mm. ngomba ntangirize n'uburundi bwose buturonderera iyo nanga aho baroyifatira n'ibyo bibafe byo kwisenga n'ibintu bisanzwe bikorana nyine ngumva imbogo y'abantu hano oh, sinzi Jesse ndiko ndabumva sinzi ko hari abandi ariko barakumva mugabo amajwi ntasohoka neza ngira ngo mwasubiramo kanza mugatelefona kugira ngo twumvikane neza eh tuga kwijambo ubumengo biko biraza ati haraba ndanya batwe kugira nkuko muri Oya no mu buhinga bw'izuma bambwiye ko atariko barakumva neza ngira ngo uraba ka telefone ko katari desharge canke atamainite nako atamarezo arimwo akwiye kugira ngo dushobore kumvikana Ubu ni munywanyi ku murongo alo ababipa mubandanye mudushyiramo amayinite kugira ngo ntimubandanye mubipa cyane kugira ngo ibyiyumviro mufise bishobore gushikira turere dushikira tumenye amakuru eh, yabaye ngaho iwanyu aho muri karitsiye aho ku mutumba naka aho ku mashuri aho aho mubaye mu kazi n'ahandi mutubwire amakuru tutashoboye kumenya muri natwe twabashikirije amakuru atari makeya eh. akantu ko gushima akavuriro duheruka kuronka baheruka kutubakira aha ivuriro mwaheruka kuronka tutashoboye kumenya ko kutubakira ku katumba ka bihembe bihembe yego ni bande babubakiye eh, ni ugushima eh, twasaba yuko amahanga bakadushyiramo umuganga kuko twebwe amavuriro yacu ari turere urumva mufise inyubakwa ntimuraronka abaganga um, murakoze mm-hmm. oh, urakoze nawe undi munywanyi ku murongo haro aya agatelefone ntigakunze ntimuze murabipa kuko biragoye tuze ngo tubatelefone ariko iciyemvire mugifise mwakwigora mugatelefona ugashiramo utuyinite kugira ngo ushobore gushyikiriza icyiyumviro cyawe ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki ikiganiro tubaha akanya kugira ngo mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu kugira ngo tuyashikirize tukibaza yuko amakuru nk'ayo yamenyekanye biza bigafasha aho ayo makuru yabereye kambere n'igihugu cyose rero nakanya tubabwira mutubwire amakuru utashoboye kumenya kuko abamenyesha amakuru badatwira igihugu cyose ku mitumba yose ku mazone no mu ntara makomine yego ni akazina gashasha je ntazi eh. rero iwanyu havugwa make tutashoboye kumenya amakuru havugwa mhm. dushima ibarabara baduhaye bajya bakora ah. Ah, ibarabara ngira ngo araza kugaruka twumvise ko kwa rugushima ibarabara baronse undi munyanya ku murongo alo alo amahoro hariho nk'umukuru w'umutumba ushobora gusanga ari nk'ahantu yasize bariyeri mwibaraba mhm Allo? Ego. Yasize bariyeri mwibaraba. Aha. Hanyuma ugaca usanga rero abantu bariko barahita babaza ati nimwanze muzane ibyo bitasi. hanyuma hakabaho abasigura bavuga ati rero itasi twashyize muhira mm. gusa byumvikana ati wewe utagifise udushigaza gutora ikindi none nibyo niko bimeze ni ukuvuga ko ku mutumba ku mutumba ushobora usanga ibariyeri hari ku mutumba oya si imitumba yose ni nk'umukuru w'umutumba umwe nk'agacimbiri kamwe nyine umukuru w'umutumba ahantu hari uduze utomoye ni nka hehe ah, ni ukuvuga ko hariho njyewe numva ko ndi muri zone mugondo ah. ugiye muri komine giharo hari ahantu hitwa ku irangi ku irangi eh, muri komine ya giharo eh. iyo bariyeri basha ntucaruka uterekanye icyo gitasi mugitanze ugitanze ukarengana utagitanze ugaca ukora iki utagitanze urumva ugaca kwandikira ikindi mugabo bakwandikira ari uko ugize icyo utanze kugira baguhe itasi nuko uba ikintu urumva kugira ngo wewe uhashitse bakubazanya gitasi mhm. utagitanze urumva ko bagusaba ikintu nyine kugira ngo urengane uca baca gusaba nk'iki eh, bagusaba nk'amace atanu mhm. kugira ngo basigire ngo usigire imbonera kure zibazihari hama waca baguha ico gitasi oya baguha aho ku mashuri aho ku bitaro aho hirya no hino ku mutumba canke muri quartier rero mashobora kuduhamagara mukatubwira amakuru utashoboye kumenya ngaha kuri radio isanganiro dushobora kuyatangaza umunywanyi ku murongo wa ro amahoro muri bande mutwakuye mu gihugu ibururi muri komini ya amakuru tutapere twatuma tubisaba tuza dushika ku itoko ariko ntiyigeze yashika ntibashize mu ngiro ntibashitse kugira bashire mu ngiro urwo rubanza oya uwo twaburana niwe yaciye yaradutsinze hanyuma turajyana muri hejuru kwa minisitiri kubera ntitwarukinye iyo sentare kubera itaje kuraba icyo kintu dupfa baciye bunguruza bajya hejuru kwa minisitiri jewe nije nunguruje we niwe wunguruje eh ah, wari uvuye muri sentare y'intango nari mvuye muri sentare nkuru isubira mu y'ubu hanyuma inshira inshira tuma kurutape no kurutape y'ubururu yatumye sentare y'intango hanyuma ije gukurikizanya rubanza umuburanyi aca yerekana ibitari ivyo ibitari ivyo bariko barashira mu ngiro imanza none ku kwezi kutarahera ubwo ntimworindira mukaraba yuko bazohashika reka turindire turaha ariko iyo ikintu utakivuze kare hari igihe bita yego ngira ngo ni ukubera imanza z'amatongo muri kino gihugu cy'u Burundi ko ari nyinshi eh. ushobora gusanga mwe mutarashikirwa ariko mudoshikirwa imbere y'ukwezi kurangira ubwo urumva ni ukubera eh, cyane mukanabaza kumasaba yuko boza kuraba icyo kintu dupfa yego ngira ngo nukurindira n'umwanya wo kwiha umwanya ukaraba yuko bazohashika eh, bishobora gusanga babanje guca ahandi hantu oya baratumye sentara y'intango ya matana yuko yoza gukurikizanya rubanza iyo sentare yaciye yego numva rero sentare y'intango niyo itarahashika yarahaje hanyuma wa muntu akayerekana ibyo ataburanye ah, urumva rero wowe amahinyu ari kuri uyu muntu muburana ego ego cyane kandi sentare y'igitandu y'imatana yaciye isubira inyuma gicikoze kubera yabonyemo ayo mahinyu aha ubona hariya byari bikwiye kugenda gute umuntu n'umwe bizamusubira yuko avuka aho hantu reka ngira ngo uha umwanya utungane ushobora gusanga ikibazo ushobora kuva mu nzira ngira ngo kumva aba muri sentara y'intango basa n'ababibonye barabibonye by'ukuri hari ku murango narabisemerera ababanyi bahari mhm. hanyuma bashobora inyuma ntacyo bakoze kubera babonye umuburanyi wanjye nta na kimwe ariko arerekana cy'ukuri kandi no ku mhm. masenta Hari ibintu rero byabereye ku musozi buhoro komine mugongo manga. Mhm. Uh -huh. Sentare yaraje iza sentare nkuru y'igihugu. Mhm. Uh -huh. Iraza ije gupima itongo ry'abantu bapfa. Mhm. nta kintu rero cyoba cyarateye umudugararo nk'uko baca bapimana n'ahandi abo ba ahandi haba ahandi bantu bagaca bavuga ngo uko bapimye umusozi reka bapime umusozi wose mm. ibintu rero turi ariko turasaba sentare nkuru y'igihugu mm-hmm. ibirabe neza ku buryo abantu batavukana cyangwa batasangiye n'umuryango hari hatatse umuryango umwe ntihagire uwo havagwa mu mporero kuko twasaba ko sentare yoraba abo yagiye gucira urubanza abo tabonye hariya nabo izo metero bagiye kuza gutora mu matungo atari ayabo mhm. ntibazo none ubwo ntibashobora usanga bifatanye n'aho umuntu ataba yashyitse kwitwara mugabo ugasanga n'ababanyi muri izo manza barimwo oya ntibarimwo nagewe ndimwo kandi ndiko ndivuga nagewe ko ntarimwo ndazi ko bariko barangwirikirana eh. eh, habona imana eh. jari nukuri reka ndaguhe akanya ku munsi wa gatanu ndaguhamagarire kuzo gice ushikirije ku makuru azoba yashikirijwe ku munsi wa gatanu uza ego ivyo birashoboka muguri azi ko muvuga ati muntu avuge ku cavuzwe muri iyo somene Joseph. Joseph. Yego. Mukabezi. Yego. Eh, ahiwanyu havugwa maki Mukabezi. Waduheruka kurongera umucanteri mushasha. Aha. Eh, Tubaza ko yodutunganiriza kutumbi wahora. Ah. Eh, kubera hari impapuro nyinshi yagiye atasinye. Ah. Eh, nicyo dusaba ko yoca ahera aho yari aketeje mm. akadutumira impapuro z'abana n'impapuro mm-hmm. n'uburangamuntu atari yasinye mm-hmm. bose bikajya mu buryo nk'uko tubishaka mm-hmm. urumva ni uti amakuru tutamenye nuko mwarose umutegetsi mushasha musitanteri muri komine kabezi yego aha yasubirira umupfasoni araha yabaye umushinga amateka eh. aha urumva rero ni inkuru nziza ni inkuru nziza kandi tuba alo ati kubona baronse umusitanteri mushasha muri komine kabeze ati nagakuru keza cyane ati aje bifuza koza kubatunganiriza ibyo uwundi atashoboye gushaka ko wakabishika ko akaba yari munywanyi wo mu kabezi muri ntara ya bujumbura uwundi munywanyi ku murongo alo amahoro mwebwe muti ibiciro byaraduze by'umunyu n'amavuta eh. muti ntibyateza kuduga kubera bikorerwa ngaho iwacu yego mbega n'umunyu ukorerwa ngaho iwacu niba udakorerwa iwacu umugudu ukazibora bakatunyanyura imbere aha uti abajejwe kuraba ivyo biciro barabe ko bitoguma biduga ubu ni munywanyi ku murongo wa alo alo ah, agatelefoni kari karamukundira tukaba tugeze ku gihe cy'isaha z'ibiri n'iminota cumi n'itandatu kuri radiyo ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki amakuru tutashoboye kumenya eh, kuko abamenyeshamakuru ntashobora kwira hose murabizi rero murashobora kutubwira aho ku mutumba iwanyu aho muri komine muri zone aho ku kazi iwanyu amakuru tutashoboye kumenya ni ayahe akanya tubahariwe kugira ngo muyadushikire ku muriri ubundi munywanyi ku murongo alo alo alo alo alo aya nawe nyine agatelefoni kari karamukundira turacashigaje iminota ishika nka cumi n'ibiri ah, muri iyo minota turashobora kuba turonse abantu bashika cumi na babiri nyine canke barenga bikavana n'akanya bafashe ubundi munywanyi ku murongo halo halo tukaba tugeze ugiye cy'isazi ibiri n'iminota cumi n'icyenda kuri radiyo isanganiro ikiganiro mwumvise ni aho iwanyu havugwa amaki amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu muherereye imirongo ya telefone iruguruye imirongo ishika itandatu turi ngaha ku bwanyu ugira tubakire mutubwire ayo makuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu Oya birakwiye. Yego. Eh, icya kabiri ego mu nyuma yaho ndababwire yuko ibitungwa byakorotse ibeyi ku masoko n'ubu birabandanya kweri imana ishima ni ah, ko byacigwe ko byagabanutse ibiciro biturutse ku ivyo bitungwa nyene bigaturuka n'uko hari udukaba bafise mu mazu yabo benshi baridoga barimo bariyumvira kuntu bazobigenza twarase kuvugurwa ntibadushora ntibaratangaza ko boshora aha mbega ni kubera eh. iki ibiciro by'ibitungwa byagabanutse ku bwawe eee eh, mu nzu wese n'ababwiye ati kubera leta yari yakandaze hamaze gucandaga intungwa zica nyinshi rero none ubu rero abenegihugu ngiraca bajya barazisiyorera rimwe kugira ngo bitegurire nyene nk'amafaranga y'abanyeshyuwe aha ubu ni nyinshi ku isoko zarabaye nyinshi n'ibiciro bica bigabanuka Eh, zarabaye nyinshi ibiciro bica biragabanuka aha eh. nayimera hinga icyo cy'ikawa nacyo ego eh. iki cy'ikawa rero naho abarimyi b'ikawa kweri basha bavuga yuko batararonka bataratangarizwa ku ntubosho y'udukawa twabo bari baregeranije none nyene ubukene burabarembeje kandi nihatari kwera mwe musaba yuko bahurusha mukadandaza izo kawa kugira ngo mwikenure barupfamwo babika benshi ino bahora bazihitirana yego eh, bashyora amasika agira ntezigasigara hama bakazihitirana mugabo rero nk'abari hejuru babikeke bovyumva abanyagihugu rero ntibarovamwo barungikana abana kw'ishuri urabona yuko tusa n'abegereje gutangura ubukene buzura inzara mwege kugira muti vyoba vyiza babarusha mu kadandadizo k'abazanyu Asha ubukene kweri buraremvye ntihatari intungwa urumva nta kabeyi baronkamwo none bagati nk'abarimyi b'ikawa nyene boca bikora kw'izo kawa zabo bagaca baheza bakaronka agafaranga barungikisha abana kw'ishuri none gushika ubu nyine baragaranye mm-hmm. benshi baraza nyene baca barafitoga bagira ati ngire ka bazabona umwaka zirohitira mu nzu ntisiro kuko leta ntizozigu aha na impera na impera ndugu Daniel Daniel urakoze cyane ngaho ku minga kayove namwe murakoze imana ibaheza kire mu ndamukiriza abakunzi ibisanganire baba banteza amata ahuraho bariko barakumva ngira ngo barakuramutsa murakoze cyane urakoze cyane nawe ubundi munywanyi ku murongo halo ah, jewe sabwe nagomba ashikirize ku ki tugeze ku gihe cy'isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri na zitandatu mu kanya iganiro cyacu kirarangira ko turashobora kwakira bamwe canke babiri halo aya nawe nyine kamukundiye mu minota idashika itatu turashobora kuba twakiriye abandi nka batatu nyene kugira tuce turangiza iganiro cacu umwanya ku murongo halo halo Allô Allô tugeze ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'indwi mu kanya gatoya turashobora kurangiza ikiganiro cyacu mu minota idashika itatu ariko turashobora kwakira abandi nka babicaye batatu kugira turangize ikiganiro cyacu umunywanyi ku murongo wa alo uri munywanyi ku murongo wa alo amahoro Nestor gitanga muri komune mu ntara y'Utana ati ibikorwa rusange abanyagihugu babyitavye uyu munsi hmm.